Nëse ndalna dhe lexojmë historinë e sahabeve, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se shumica e brigadave të muslimanëve janë kanë djelmosha të ri. Nëse ndalna dhe lexojmë për to, do ta shikojmë se shumica e të rive janë kanë ligjërues nëpër xhamia. Kanë bo davet në dinin e Allah xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu Por të ndalna dhe të kujtojmë Çka është halli i rinisë sot Çka është halli i rinisë sot Ku janë ata të ri Të cilët me fjalën la ilaha illallah U ngritën lart Kush i nxori këto të ritë në xhihad? Kush i nxori këto të ritë me e mbrojt dinin e Allahut? Kur'ani, libri i Allahut, qët libër që duan të na nxjerrin prej zemrave tona, qët libër që duan të na nxjerrin prej shpijave tona, qiky libër i nxori këto të ritë? që ta mbrojnë dinin e Allahut dhe kush edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa edhe disa profesorë nëpër shkollat tona që thirrast që janë musliman, ju kanë thonë nxënësve, a ka dikush që u kanë ngjallë prej vorreve dhe të na kallzoje? E dikush prej atyre çka po merrni me qët islam, a hala po shkojni me ato të mbetat, me ato gjanat e vjetra, krizat e ndryshme dhe ballafaqimi i rinisë me ta. Subhan Allah, vllazën të ndershëm, kur të flasim për rininë, me të vërtetë është një bisedë serioze dhe me vlerë të madhe, dhe është e rëndësishme që të flasim për rininë. Se ne prej ksoj rinie, prej ksoj gjenerate, presim o vllazën të ndershëm, shumë rezultat, presim hajr të madh, se me të vërtetë duhet të flasim për rininë, se ato janë të ri, dhe mendojnë Ma shkurt dhe nuk ndalën të shikojnë për ardhmërinë e tyre, për shkak se ato mendojnë për momente të shkurta dhe nuk mendojnë për ma gatë se çka i pret ato. Është e dobishme vëllezër të ndershëm të flasim për rininë, se rinia i sjell dobi këtoj umetit. I sjell punë të mëdha dhe ka dobi të madhe nëse punon rinia në dinin e Allahit xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Për këtë do të flasim për të rit' që i don Islami dhe duan Islamin. Do të flasim për të rit të cilët i don Allahi xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. I don Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu të rit, ato të cilët duan ta mbajnë fjalën la ilahe il-lallah Muhammed resulullah. I don ato të ri, të cilët duan janë gati ta japin shpirtin për fjalën la ilahe il-lallah. I don ato të ri, të cilët janë n'gjendje të desën me vepru për fjalën la ilahe il-lallah. Për këtë Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu na ka kriju. Për me adhuru Allahin xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Nëse ndalna dhe lexojmë historinë e sahabëve, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim se shumica e brigadave të muslimanëve janë kanë djelmosha të ri. Nëse ndalna dhe lexojmë për to, do ta shikojmë se shumica e të rive janë kanë ligjërues nëpër xhamia, kanë bo davet në dinin e Allahit xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Por të ndalna dhe të kujtojmë, çka është halli i rinisë sot? Çka është halli i rinisë sot që po i vjedh e epshi gjynahet menjëherë? Po na i krehin të ritë disa gjynahe menjëherë? Po na i nxjerrin prej xhamiave dhe na i çojnë në harame? Çka është prej disave të rive që dyshimet menjëherë po i kaplojnë dhe ja marrën mendën? Ja kanë humë dritën umetit, Ja kanë humë dritën që e pru Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. A kurse rinia të cilët ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tre shekujt e parë, wallahi janë kanë ato burra dhe ato janë kanë krenar dhe drita e tyre ka shkëlqej në çdo vend. E sot subhanallah e kanë humb atë dritë të rinjtë tonë. Thotë një poet Para 40 viteve, është kanë tu bo tavaf në Qabe, dhe u ndal dhe i shikoi njerëzit, dhe i pa disa të ri, dhe u ndal dhe tha, ku janë ato të ri të cilët e ngrejtën islamin lartë? Ku janë ato të ri të cilët me fjalën la ilaha illallah u ngritën lartë? Ku janë ato të ri të cilët e dhanë shpirtin e tyre Për hir të Allahut xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu Se ai i pa në tavaf I pa në tavaf o vëllezër të ndershëm Dysa të ri të cilët nuk i kishin dysa simbolet e islamit Me të vërtetë ato të ri po bojnë namaz Me të vërtetë ato po agjërojnë po bojnë Ramazan Me të vërtetë po japin zeqat dhe po shkojnë haxh Dhe po bojnë umra Por subhanallah Sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam nuk e kanë Jenë largu larg prej sunet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam Kështu thojke ky poet dhe filloi të qajë shumë Filloi të qajë shumë se e kishte dertin e rinisë ku janë E kishte dertin e rinisë ku janë ato të ritë të cilët i kaluan shkretina të gjata Shkretina të gjana ku janë ajo rini e cila kaloi detet për me ja çu njerëzve fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah Ku janë ato të ritë që hijnë në çdo vend me ja mësu dinin e Allahut xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Po vëllaz të ndershëm, duhet ta kthejnë rinia atë besim. Duhet ta kthejnë atë krenari që e kanë pas të parët tanë. Musejlemetul Kedhab, kur del në Jemame, Një djalosh i cili e ka emrin Habib bin Zeid. Ky djalosh te ne si zakon kur po ndodh diçka. Po mundon me shiku një burrë plak i cili ka përvojë, ka emën, ja di rendin, i di kanunet, jo të lajt, a? Njëzet e dy vjet si në moshën tuj po e çon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam te Musejlemetul Kedhabi po e çon te një rrenavec i cili e ka shpall veten pejgamber subhanallah nuk i bon prap pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam drejtohet Habib bin Zeid të shkon dhe ta thërrasë në dinin e Allahut xhelle shanuhu t'i bon davet këtij personit se ky është e bo një krim të madh Para se me i qit Musejlemetul Kedhab ushtarët e vet, thotë dilni dhe renditni, mirrni armatimin tuj, që kur të hinë ky djalosh të trishtohet, çfarë armatimi modern po kanë, ai kur hini as pak nuk ju trishtu syni, as pak nuk ju frigu zemra, hini drejt në pallatin e vet, tha ku është Musejlemetul Kedhab, ta bën davet të parin e tyre, atë rrenavec, ato e burgosën atë natë, E burgosën por nuk u frigu, nesër në mëngjes, i mlodh njerëzit e afërt të vet, dhe i tha për çka ke ardhë ti djalosh. Tha unë kam ardhë të të thras në dinin e Allahut xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Unë jam i dërguari i dërguarit të Allahut xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Thot a beson se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber, thot ai o pejgamberi i Allahut. Atëherë kupton ki se ki nuk ta ndëgjoj fjalën e kufrit. Nuk ta ndëgjoj fjalën e, e kufrit. Atëherë i urdhroi ushtarët e vet, xhelatxhit e vet, çdo herë kur ja parashtrojke pyetjen se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber ai thojke po, kur thojke për Musejlemetul Kedhab që nuk dëgjoj, i urdhroi që ja prejnë ka një cop mishi prej trupit të vet. Kështu derisa ja prejnë copat e mishit derisa i mbet njona anë vetëm në koci Pastaj e randoi ana tjetër ka kish mish dhe ndrroi jetën Për hir të Allahit xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu Ki isht Habib bin Zejd Ki isht ki djalosh I cili e la shpirtin në pallatin atje Ku ju bohke kufër Allahit xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu Kur i erdh lajmi nanës së vet Nesibës, Nesibës El Mazinia, i erdh lajmi se djali jot, ka ndrru jetë në pallatin e tij, djalin tan ta kanë masakru, djalin tan ta kanë bo helaq. Tha, këtë e kam dash, për këtë dit e kam pregadit djalin tem, për qeket dit e kam pregadit djalin tem, thot se djali jem, kur isht i vogël, ja dha besën pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ja dha besën që do t'rrin në islam dhe do ta mbron islamin. Thot elhamdulillah, sot që Allahu ja mundësoi djalit tem ta çon besën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që ja dha në vend. Shkuan ditët dhe ndrroi jetë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ja pra kur mbrrijti te Musejlemetul Kedhabi, kur e pa se Musejlemetul Kedhab, e kishin vra muslimant dhe pikojshin shpatat e muslimanve gjak, kur u ndal mbi trupin e atij, filloi të qajë nana e Habib bin Zejdit dhe tha o Allah, ti të falemendroj që ja theve qafën këtij mushrik dhe u hakmore për djalin tem, tha alhamdulillah o Allah të djali jem inshallah do t'jetë në xhennet, dhe ki armik do t'jetë në xhehenemin tan. Kështu o vllezër të ndershëm, kështu nanat i kanë pregadit evladin e vet, këto janë kanë sahabet, këto janë kanë djelmoshat në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, kurse Hubejb bin Adi, radiallahu anhu, isht një djalë tjetër i ri, Në atë moment o vllezër të ndershëm, ki djalosh i ri as nuk u frigu, as nuk u trishtu, as nuk ju nënshtru, aspak vallahi, asnjëherë Ebu Sufjani i tha, o Hubejb, a dëshiron që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam t'jetë në vendin tan? Tha la vallah, jo vallahi, i cili vetëm e meriton adhurimin, jo vallahi nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin, Kurrë nuk dëshiroj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë në këtë vend. Kurrnjëherë dhe pastaj i tha disa fjalë, tha nuk mërzitem unë kur të vritem si musliman, si besimtar, kur ta jap shpirtin për hir të Allahut, pa marr parasysh sido qoftë vrasja ime, pa marr parasysh sido qoftë, a më masakrojnë, a më vrasin, a m'i qesin sytë, a më bëjnë azab, nuk është interesant. Nuk është për mu punë e madhe si vritna, kryesorja, vritem në rrugën e Allahut xhele shanuhu dhe për hir të Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu. Vëllezër, kush i nxori këto të ritë në xhihad? Kush i nxori këto të ritë me e mbrojt dinin e Allahut? Kurani, libri i Allahut, që këtë libër që dun të na e nxerrin prej zemrave tona, që këtë libër që dun të na e nxerrin prej shpijave tona, që ky libër i nxori këto të ritë që ta mbrojnë dinin e Allahut dhe kush edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato të cilët vëllezër të ndershëm ato të cilët jetojnë për epshin e tyre për gjynahet e tyre ato nuk janë rob të Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu ato janë rob të epshit të tyre rob të gjynaheve të tyre se besimtari është rob i Allahut ai nuk jeton për epshin e vet Që do t'i udhëheqim ato drejt udhëve tona, drejt Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu, drejt xhenet të Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu dhe vërtet që Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu është me njerëzit e mirë, me ato të cilët punojnë vepra të mira. Po vëllau jem, kështu Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu i drejton ato të cilët drejtohen drejt Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu, Allahu ja mundëson ta kuptojnë ato të cilët duan të kuptojnë Allahu i mëson ato të cilët kanë qejf të mësojnë. Allahu i udhëzon ato të cilët kanë qejf të udhëzohen, por ato të cilët nuk duan të kuptojnë, nuk duan të mësojnë dhe nuk duan të udhëzohen, Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu nuk ja nuk ja mundson. Vëllezër. Kriza. Kriza që janë o vëllezër të ndershëm, që i ballafaqon të ritë tonë, do të flasim inshallah vetëm për katër kriza inshallah se janë shumë. E para do të jetë smuja e dyshimeve. Kriza e dyshimeve, e dyta kriza e gjunaheve. E treta është kriza e shoqërisë të keqe, ndeja me njerëzit të këqi dhe e katërta humbja e kohës. Në këto kriza o vëllezër të ndershëm, ballafaqohen të ritë tonë. Dhe mashtrohen mbas ksaj dunjaje. E para është o vëllezër të ndershëm, smuj e rrezikshme. Smuja e dyshimeve është smuj e rrezikshme. Kjo smuj në kohën e tashme. Pytja kah kjo smuja e flliqur, smuja e rrezikshme e dyshimeve, tha kush është zoti juj o Musa dhe Harun a.s. Tha zoti jem është ai, i cili i dha çdo gjo formën e vet, dhe llojin e vet, e krijoi në krijim të përsosur, dhe pastaj e udhëzoi Allah që shkon në drejtë. Allahu ky është Zoti jon, a more vesh shiko vëllez të ndershëm. Ka dyshu në krijuesin, në Allahin xhelleshanuhu ue xhele xhelaluhu, se njeriu kur dyshon në krijuesin e vet nuk mund të jetë i qetë. Gjithmonë është në hall dhe në dert. Nuk ka mundësi zemra e atij të rrijë rahat. Prej ka vjen kjo smuja? Kjo smuja vjen o vëllez të ndershëm. Prej xhehlit, injorancës, nuk lexon për dinin e Allahut, nuk lexon Kur'anin, nuk lexon librat që janë librat fetarë, nuk lexon dhe ai patjetër t'i vijnë këto dyshimet dhe shoqëria ambienti i keq. Subhanallah, sa të rijtë tanë tash në perëndim, ka shumë që janë udhëzu dhe e kanë kuptu dinin e Allahut, për po ka dhe një masë tjetër që o vëllez të ndershëm, E mohojnë ditën e fundit ahiretin Nuk besojnë që do të ringjallen Subhan, musliman i thonë vetes Nuk besojnë, pse ambienti Duke nejt me njerëz të huj Duke nejt me qafira Duke nejt me armiqtë e Allahut xhelleshanuhu ue xhele xhelaluhu Dhe kështu që nuk i besojnë Ditës së fundit ahiretit Kjo smujë ndahet në disa pjesë vëllez të ndershëm. Njona pjesë është ka një grup të njerëzve të cilët mendojnë që s'ka zot, nuk ekziston Allahi xhelleshanuhu xhele xhelaluhu. Allahu na rujt vëllez të ndershëm dhe i rujt të rijtë tanë. Disa prej tyre nuk besojnë që ka ahiret. Disa prej tyre nuk besojnë se do të dalin para Allahit xhelleshanuhu xhele xhelaluhu do të ringjallen. E kështu me radhë, subhanallahu. A nuk e ke parë atë që e kundërshtoi Ibrahimin Për nga merrin e Allahut për zotin e vet Për zotin e tij Sepse Allahu xhelleshanuhu xhelleshanuhu i kishte dhonë atij I kishte dhonë mbretërinë Subhan Allah Dhe i tha Ibrahimi Se Allahu xhelleshanuhu xhelleshanuhu është ai që jep jetë dhe merr shpirtin Ky mushrik tha unë jap jetë Dhe ja marr shpirtin Subhan Allah Subhan Allah Pastaj Ibrahimi a.s. vazhdoi dhe i tha Allahu jem Zoti jem Tha po e bje diellin kah lind Hajt tha bjere ti kah perëndon Bjere ti kah perëndon nëse kone kaq i zoti Atëherë mbet i habitur ky mushrik ky qafir A pe shihni vëllez të ndershëm Se mosbesimi Ka ekzistu ma herët dhe do të ekziston deri ditën e gjykimit. Do të ketë një grup të njerëzish që nuk do t'i besojnë Allahit xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu dhe do t'i mohojnë të mirat e Allahit xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Për këtë vëllezër të ndershëm, për me shëru këtë smuje, Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu na tregon në Kur'an Për me u shëru prej dyshimeve, prej këtyre dyshimeve, Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu na mëson në Kur'an dhe thotë, undhuru madha fis-semavati uel ard, vështrojni gjithçka ka në tokë dhe në qiell. Vështro, ndalu, a po dyshon se a ka Allah, a po dyshon se a ekziston Allahu, ndalu pak, dil n'oborr, dil n'oborr kur flejnë krejt njerëzit, dhe çoji sytë kah qielli dhe kujto, A nuk e shikojnë se Allahu si e ka ngrit qiellin lart? A nuk e shikojnë kodrat si i ka ngul Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu në tokë? A nuk e shikojnë se si Allahu e ka shtri tokën rrafsh? Subhanallah. Ndalu pak kujto, kush i boni këto të mirat? Të freskon kur ta pish Merr vallahi prej krejt langjeve Vallahi sikur ujti nuk ka Ndalu dhe kujto të mirat Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu Ndalu dhe shikoj se çfarë shpenzë Allahu xhelle shanuhu ka kriju Ndalu dhe shiko çfarë druj, lloj-lloj druj ka kriju Ndalu dhe shiko sa lloj të luleve ka kriju Secila lule e ka erën e vet dhe e ka bukurinë e vet Ndalu dhe shiko Mendo pak se prej një pikë të ujit Allahu xhelle shanuhu të ka ba njeri, të ka ba të madh, të ka ba të mendojsh, të ka ba të punojsh dhe mbrëm të nërë Allahun e harron. Dhe Allahun ti nuk e adhuron, subhan Allah, Allahu thotë në suret el Kasas, e fela ta'kilun, a nuk kuptojni pra, gjithë nimetet, të mirat Allahu ja ka ba, a nuk jeni tu kujtu, Në suret Saffat thotë, e fela tedhekkerun, a nuk mendoni pak, ndalni pak, logjikoni pak, kush ja dha këto të mirat vëllezër të ndershëm. Për këtë njeriu ka nevojë të ndalet në vetmi dhe të kujtojë për krijesat, për të mirat Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu që ia ka dhanë. Se nuk do të thotë me e përkujtu Allahun Vetëm kur thosh Subhan Allah Elhamdulillah Allahu Akbar Dhe kur t'i kujtojsh gjanat që i ka kriju Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu Janë ibadet vëllezër të ndershëm Ndalu dhe kujto Çfarë kodra të mdhoja Allahu ka kriju Ndalu dhe shikoj grikat e maleve si i ka kriju Allahu xhelle shanuhu Ndalu dhe shikoj ujvarat se si pikojnë Ndalu vllai jem Ndalu dhe kujto Kur t'i kujtojsh këto të mirat Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu Qetësohen zemrat, rahatohen zemrat, a ke dyshim vllavi jem? Ke dyshim vllavi jem? Çka është kjo punë? Pse kështu? Dale dhe përkujtoje Allahun xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Hin dhe ban namaz, merr lexo Kur'an, do të largohet ky dyshim. Dale vllavi jem, të vjen shejtani dhe të thot kush e ka kriju tokën, kush e ka kriju qiellin, derisa të çon me një shkallë, derisa të kujtosh kush e ka kriju Allahun. Nauzubillah. Neudhu billah, për këtë në këto raste kur të vjen, duhet me thonë audhu billahi min ash-shaytan rajim. Dhe ai menjëherë largohet prej teje. Largohet menjëherë, nuk ka mundësi për këtë kur të kesh dyshime, përkujtoje Allahun xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu thot në Kur'an. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije pra se nuk ka zot tjetër, pa dyshim që e meriton adhurimin përveç Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu dhe kërko falje për gjynahin tand. Kërko falje për gjynahin tand, a pak gjynahe kena ne vëllezër të ndershëm. Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç teje. Me të vërtetë un kam qenë prej gabimtarëve. Yunusi alayhi salatu wasalam po tregon dhe po thot, kërkon falje te Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu dhe tregon se un jam kon prej atyre që kam gabu. Çka mbet për ne vëllezër të ndershëm? Çka mbet për ne vëllezër të ndershëm? Për këtë duhet të kujtojmë Allahun xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu, të adhurojmë Allahun xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu që të largon dyshimet që janë në zemrat tona dhe në mendet tona. Vëllezër të ndershëm, ilaçi i tretë është që të largohesh prej këtyre dyshimeve, dyshimeve në besim, që ta falënderosh Allahun xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu dhe të bësh nafile ibadet, të falish sa më shumë namaz dhe të afrohesh me nafile te Allahu xhelle shanuhu ue xhelle xhelaluhu, se këto dyshime, a e dini cilët njerëz kanë këto lloje dyshime? Dyshime në Allahun xhelle shanuhu, dyshim në ringjallje, dyshim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kan këto dyshime ato të cilat logjikojnë shumë në çështjet e Allahut. Ato të cilat filozofojnë me trunin e vet, të cilat e lodhin trunin e vet me mendimet e Aristotelit dhe Platonit. E ata të cilët i marrin mendimet e tyre dhe logjikojnë me të ato, ato vijnë në çket hall. Ato janë të smund prej kësaj smuje. Prej smujës në besim, ato janë kurse ato të cilët e kanë trunin rahat prej filozofisë, prej logjikës të kalbët, të kalbët, se logjika duhet në vendin e duhur dhe ato ju lindin këto dyshimet. Kurse ai i cili nuk filozofon dhe nuk mendon shumë e shumë në çështjet që janë të fshehura që i ka lon Allahu xhaleshanu e xhalexhalu, ato nuk vijnë në këto smuja. Kriza e ditë që ndodhë të të rritë janë gjunahat o vlesë të ndërshëm. E para ke në çështjen e besimit, kurse e dyta është në vepra, në gjynahet, dhe në këto gjynahet kanë ra beni israilët shumë. Në këtë smuje kanë ra beni israilët. Në smujën e parë vllezër të ndershëm, kanë ra njerëzit që i cekëm Nemrudin dhe kanë ra komunistat, ateistat dhe sot e kësaj ditë kije njerëz që bien në këto, derisa dhe disa profesorë nëpër shkollat tona, që thrrasin që janë musliman, ju kanë thonë njerëzve, a ka dikush që u ka ngjall prej vorve dhe të na kallzojë? E dikush prej atyre ka thënë, çka po mirni me qket islam? A hala po shkojni me ato të mbetat me ato gjanat e vjetra? Profesorë tonë që na mësojnë bijtë tonë dhe bijat tona nëpër shkolla të mesme dhe fakultete. Allahi na rujt, Allahi udhëzoftë inshallah ato. Por të rijtë tonë të jenë si hapor dhe si çelik, kur ti thot thuje mendimin tand, shprehe besimin tand që e ke në zemrën tande. Mos u frigo vllau jem. Smuja e dytë o vllezër të ndershëm smuja e epsheve thamë që kanë ra beni israilët shumë dhe ato të cilët që janë konë të dobët me iman. Beni israilët, Allahi xhelleshanuhu ja ka ndalu shumë gjana e epshi i tyre ne kemi fol një herë moti o ti i cili lodh veten në gjynahe. Allah ja ka ndalu peshqit ditën e shtunë ato kanë shku e kanë vu rrjetën ditën e xhuma që t'i marrin ditën e diel, hile. Allahi xhelleshanuhu ka thënë mos hini këtu ato kanë hi. Allahu xhelleshanuhu ka thënë këtë e keni haram, kanë shku e kanë shkri vjamin dhe e kanë shit. Subhanallah, kështu hile kanë bo. Ja kanë lehtësu vetes shumë punë. Smuja e tretë është smuja e injorancës dhe mos dituria dhe mos kuptimi, këto janë kanë që kanë ra krishterët dhe ato të cilët që ju përngjajnë këtyre dhe ato të cilët që ju përngjajnë krishterëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith Për jahudët, për çifutët dhe krishterët, thotë kush tjetër për ata? Kush do të jetë dikush tjetër përveç atyre? Domethënë jahudët dhe krishterët. E sot subhanallah e kena qket në umetin tonë, në shoqërinë islame, qket smuje, smujën e xhehlit, smujën e epshit, Smujën e gjynaheve që ja ndryshojnë fetfajat, i apin fetfajat ashtu si kanë qejf, ia lehtësojnë vetes si të hinë në haram dhe si të veprojnë në haram. Subhanallah, për këtë ka thonë Pejgamberi do të shkoni hap pas hapi, edhe disa janë tu shku, Se Allahi ja ka ndalu disa gjona ato po i bajnë hallall, po i mbashtrojnë umetin, po e rrejnë umetin, se njerëzit nuk din, dhe kur ta shosh shallin 30 metra, dhe thot me të vërtet ki e fol hakin, me të vërtet ki po fol, po vallaj, ki po fol, ama kur ta shosh vet namazin s'e fal, i mledh toptan namazin e jacisë, Toptan gjithë ditën shah mat në aksham toptan namazin. E pastaj i del ditën e xhuman dhe të kallzon ti din, të kallzon fe, të shan filanin dhe halanin. Jo vallahi mos e merr dinin prej atij. Prej atij as pak mos ja merr fjalën. Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu thot në Kur'an. Ata'muruna an nas bil birri wa tansaun anfusakum wa antum tatlun al kitab afala taqilun. Apo e urdhroni njerëzit në punë të mira, i thirrni në dinin Allah xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Dhe harrojni veten tuaj dhe pastaj e lexojni librin Teuratin, a nuk jeni që mendojni? A nuk mendojni pak qysh i thret njerëzit në dinin e Allahut kurse ti s'e vepron atë? Qysh i mëson njerëzit mirë kurse ti se vepron? A nuk e lexon Kur'anin? A nuk i lexon ajetet e Allahut? A nuk i lexon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse po i mbashtron njerëzit? Pse akuzon muslimant? Ndalu dhe kujto, lexo ma shumë, hapi librat e hadithit, hapi librat e tefsirit, kuptoje mirë dinin e Allahut xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu, këto vëllezër të ndershëm, të cilët e harrojnë veten, e harrojnë veten dhe i mësojnë tjerët. Dhe e kanë mësu dinin Allahut Janë shkollu dhe kanë mësu dhe kanë harxhu Dhe mbrëm të nërë nuk praktikojnë Dhe e bojnë hile dhe dredhojnë Allahu e di çfarë shembull të keq ju ka dhon ktyneve A e dini me ka i ka krahasu këto grupe të njerëzve Allahu me magarin Allahu thot në kuran Ke methelil himari jahmilu asfara Mi që filan, ka me t'i çu, po s'merr vesht, s'merr vesht, edhe do janë bo si magari. Si magari, vallaj si magari, nuk merr vesht kurrgja, a akuzon shumë gjanja. Allahi na rujtë vëllezër të ndershëm. Shembulli i tyre asht shumë i keq, për këtë këta hinë në këto ajetet, hinë në këto ajetet e Kur'anit, kush ja kthen shpinën dinit Allah xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, dhe nuk punon me dinin e Allahut dhul xhelal. Janë te bo shumë sherr Lene se i bon gjunah Allahit xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu vet Në katër zidna Po disa as katër zidna nuk po bajnë midis rrugës Dhe plus po marrën dhe inçizojnë Dhe po shpërndojnë haramin çdo vend Videoklipat po shpërndahen nëpër universitetet tona. Videoklipat me harame që i bëjnë të rinjtë shpërndahen nëpër shkollat e mesme. Subhanallah. Po tregon gjynahin që e ka bën. Po lajmëron se kush është filonja dhe halonja në për shto mobilat. Dhe pas ta i po i qesë në për websajta. Allahu na rujtë vëllezër të ndershëm. Allahu i udhëzoftë të rinjtë dhe të rejat të cilat bien në kurthat e këtyra. Subhanallah, kjo është musibeti ma i madh në kohën e fundit. Kjo është musibeti më i madh. Për këtë duan të kenë kujdes të rinjtë dhe të rejat, mos të mashtrohen mbas fjalëve të ambla dhe mbas kerreve të mirë dhe mobilave të mirë. Allahu inshallah t'i mbron të rinjtë tanë prej kësaj smuje, se është smujë e rrezikshme dhe ka hi në çdo vend. Vëllezër të ndershëm, shërimi prej smujeve të epsheve të gjynaheve është sabri. Sabri durimi, durimi është që të shëron ti vllau jem prej smujeve të gjynaheve. Nëse ti bën sabër, ke fitu vllau jem, ke shëru veten tande. Qysh bën sabër? E sheh një haram, lakmon zemra jote, bën sabër dhe kujtoje Allahun xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu. Kujtoje se çka të pret ty në ditën e kiametit. Mos të mashtron, bën sabër, kujtoje xhennetin e Allahut, se kur ta ulish shikimin, ke shpërblim vllau jem. Ke shpërblim te Allahu xhele shanuhu ue xhele xhelaluhu. Do të shpërblejë Allahu me xhennet, ule shikimin tënd. Ruje synin tand, nëse do të shpëtojsh veten tande, pa sabër nuk mundsh ti vllau jem të shpëtojsh prej gjynaheve. Allahu xhele shanuhu thot në Kur'an, Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dhe ti bën durim se durimi yt është dhunti vetëm prej Allahu xhele shanuhu xhele xhelaluhu. Çdo durim që ti bën, Allahu xhele shanuhu xhele xhelaluhu ta ka dhan. Vllau jem. Ti i cili nuk i bën gjynah Allahut, ti i cili vjen në këtë vend, vjen në xhami, ulesh dhe dëgjon fjalë të hajrit dhe fjalë të mira, dëgjon këshilla. Kjo është sabër. Wallahi sabër që Allahu ua ka dhuru juve. Wallahi sabër, dikush e merr me zor. E merr me zor. Eja bre në xhami. Thot ja. Eja bre në xhami. Thot hec se un po vi. Sa të clije ty dhe të hikje. Se kështu me thonë s'po vjen, thot po mirë thot, hec se veç e blej një karticë të mobilit kam me të ardhë. Ti prit në xhami ndërsa nuk ashtë. Herën tjetër, eja bre në xhami, qe veç ja boj një telefon njonit se ja kom dhonë fjalën, veç të takohna pa ardhë nuk e lo. Kështu mundohet të hikën. Oj, ça u bo kënja? Tu afru, kur pe sheh, ja kishin fug një çarshaf të jeshil, kish ndrru jetë. Kur pe ja hek ftyrën, kur pe sheh qaj dosti, që nuk deshte me hi n'xhami. A, mor dost, mor vlla, a pe sheh qysh t'vin ka dita një ditë hin n'xhami? A pe sheh, nëse nuk hin me qef, ke me hi me zor, ke me hi me zor, i nënshtrum dhe i poshtërsum. Por hin me qef në shpijen e Allahut Kënaqe zemrën tënde dhe shpirtin tënd Se këtu ka qetësi Këtu ka mëshirë, këtu ka begati, këtu ka të mira, këtu dashuron zemrat, këtu zbuten zemrat. Vlla jem, këtu mësohet dini Allahut xheleshanuhu ue xhele xhelaluhu. Krejt t'mirat, krejt ky islam që na ka mbrri neve në këto trojet, ka dalë prej xhamisë Pejgamberit, sallallahu aleyhi wasalam. Vllau jem, për me i bo ibadet Allahut duhet të kesh sabër, por edhe me u rujt prej gjynahve duhet të kesh sabër. Duhet të kesh sabër, dikush nuk ka sabër, s'mund të rrije në xhami, s'mund të rrije, nëse vjen në xhami, thot qështu duket dersi be, thot si me kan njëqind sahat, se s'u ka msu, Atje ja zbukuron shejtani, thot ka me të mundë, ka me të thonë, cart, ka mund. Vazhdo njer n'sabah, harxhiti parat tuja, pastaj s'ke 5 denar, 10 denar, 20 denar, me ja ble një supë fmive tuj, se i kalon atje, nuk ke sabër, për ketë sabrin që e keni, vallahi është dhunti prej Allahut xheleshanuhu ue xhele xhelaluhu, dhe falënderoni Allahun dhe lutni Allahun që Allahu t'ja shton më shumë vëllezër të ndershëm dhe bëni dua për vëllezërit tan, të cilët nuk janë këtu që të prezantojnë këtu inshallah dhe t'ja shton sabrin Allahu xheleshanuhu ue xhele xhelaluhu. Vllau jem. Për me e rujt veten tënde dhe me shëru veten tënde prej gjynaheve, duhet të kesh sabër. Dije kur të shikojsh në haram I ngre sytë rrugës Ah, po është diçka Ule, tham, çka tham dersin e kalum Mos vëzitish me duge, me drita t'gjata Me shkurta I lshon njëherë t'gjatat Ule menjëherë, menjëherë, shpejt Pse? Pse? Se ti qatëherë do qetësohesh Nëse i lshon për s'dyti prap t'gjatat Dije se namazin nuk e ke bo n'rregull Dije se namazin nuk e ke bo n'rregull Nëse i lshon për s'dyti për s'treti dritat e gjata, me shiku ma shumë. Nëse kalon nëpër çarshi, edhe e dëgjon një fjal, një fjal të muzikës, edhe thuen paren eudhu billah. Allahi na ruj çfarë fjale e fliqt. Pastaj, kur thot, hajt ta ngoj edhe njëherë se kam kalu një periudhë në këtë. A kupton, dije nëse ndal veshin tand, dhe i ke ndal hapat tuj, s'i ke të shpejtu, ke ndal e ma ta ngoj një fjalë, se kështu s'pe blemo këtë muzikë, e kam lonë, veç jam tu kalu, s'e ngoj, Allahi ma fal, a kupton. E, mos i ndal hapat tuj, përkundrazi, shpejtoj më shpejt, se mund të ta smujë zemrën tande prapë. E nëse i ndal hapat tuj, ke ndal, t'i ndëgjosh ato fjalë që i ke ndëgju ma herët, dije se namazin tand s'e ke bo n'rregull. Diçka të ka ikë prej namazit tënd, a ke shpejtu, abdesin s'e ke marrë në rregull, ka një send aty për këtë, duhet të jesh i koncentruar në namaz për me rujt veten tënde prej gjynaheve. Kriza e tretë o vëllezër të ndershëm është ndeja me njerëzit të këqij. Ndeja me shoqëri të keqe, me ul tavolinë, me nejt natën, me nejt ditën, me nejt në punë me njerëzit të këqij. Allahu xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu na kallzon në Kur'an. në këto ajete që një prej banorëve të xhenetit ka me fol dhe ka me thon vërtet që e kam pas një shok, një mik, një dost në dynja. Një dost e kam pas në dynja. Ai sa herë thot më thojke, a je ti prej atyre që besojnë ditës së ringjalljes? Pasi kur do të vdesim, do të kalben kocin ton, do të bëhen dhe, do të prishen, do të vdek na krejt. Thot dhe ne do të shpërblejna për çdo send. Thot a ti je prej atyve? Subhanallah. Subhanallah. Kështu thot pastaj ki banori xhenetlive, do t'ju thotë xhenetlive. Do thotë a vini ju të shikojmë, të shikojmë për qat dostin, për qat mikin që e kam pas në dynja, që m'i thojke këto fjalë, ai shikon dhe kur e vëren, se shoku i vet që ishte në dynja, ishte në mesin e zjarmit të xhehnemit. A pe sheh? A pe sheh vllau jem? Ki ka pas një shok të keq? E ki nuk ju ka nënshtru? Nuk ia ka dëgju fjalët e atij? Por i ka dëgju fjalët e Allahut xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu Dhe ai gjithmon i ka thonë A halis i beson ditës kjametit? A edhe ti do të bësh budala? A halis po shkon xhami? Pash Allahun, ku këjebe kesh ndërë? A hala po shkon, për po gjithë banë more atje? Kështu thonë, a, ju që i falë, për shketë Ramazan, që i shkojtë dhjetë netët e fundit Ramazan, dikush e ka zatek një haxhi plak dhe i ka thonë, ju dojni të hini n'xhenet. Subhan Allah, subhan Allah, dhe thot ka dash m'u tall me njerëz të cilët kanë bo namaz nate, dhe subhan Allah, ndoshta xhelozia e madhe, dhe pse janë çu ata me bo namaz nate, e dikush ka fjet dhe ka nejt në dyshek ngroht, dhe jo ka pas mllefin dhe inatin, pse këta bëjnë ibadet namaz nate, e pse unë nuk baj, a pe sheh? Ah, ju doni me hi në xhenet. Po inshallah, po, por qatë ka lon dyshekin e vet? Por qatë ka lon bashkëshorten e vet? Por qatë ka lon evladin e vet? Dhe ka ardh 4-5 sahat ka nejt në kom, në këtë xhami. Që t'i përkulet Allahut, t'i tregon Allahut o Zoti jem jam i dobët. O Allah kam ardh të të bëj ibadet. O Allah kërkoj prej teje që gjunahet e mia të m'i falish. Subhanallah. Mos rri me njerëzit të këqij, mos u shoqëro me njerëzit të këqij, se ka mundësi ti mendon se do t'i bësh davet, ai të bën davet në sherr, të bën davet në haram. Duke u tall, duke luajt ta merr fjalën tënde dhe bën davet ai më shumë se ti. Vllau jem. Dëgjoje. Minxha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka ardhur vdekja e Abi Talibit, kanë ardhur Abu Xhehli menjëherë, koka e kufrit, ka mbledh grupin e vet dhe kanë shku. Kur kanë shku aty, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O minxha jem, thuj la ilaha illa Allah, do të shpëtosh." Abu Xhehli thot, "Ej, apo do ta lësh fenë e baballarëve, fenë e kufrit, a do t'i lësh rrenat, pallavrat?" Thot, "Teri sa i dol shpirti ato nejtën aty." Teri sa vdiq në kufër, minxha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos të kishin kanë shoqëria e keqe, mos të kishin dalë shoqëria e keqe, në mexhlis mos kishin ardhur te Abu Talibi, ndoshta do ta pranojke Islamin. Dhe hini në zjarmin, hini në xhehenemin e Allahut xheleshanuhu xhele xhelaluhu. A pe sheh çka i bën shoqëria e keqe, e shtien njerin në xhehenem, edhe ka mundësi të shtin ti në xhehenemin e Allahut. Vllavi jem, ke kujdes me shoqëri të keqe, se ta humbin dinin tand dhe të shtin në xhehenem për gjithmonë. Kriza e katër që është te të ritë tanë, është humbja e kohës. Humbja e kohës, o vëllezër të ndershëm, është sprovu shëqëria islame me humbjen e kohës. Ndoshta ke të ri që e falin namazin, japin zeqatin, mbajnë Ramazan, shkojnë në haxh, por kohës nuk i japin vlerë, nuk e peshojnë kohën. Nuk e peshojnë kohën, ata duhet ta dimë se koha është në këtë dunja që ne do ta korrim në ahiret, çdo vepër të mirë ibadet që e bën do ta kesh në ahiret. Por, hoxha, nëse është punë dunjaje, Wallahi nëse është punë dunjaje, nijeti jot është i pastër, me i ndihmu vetes tande, familjes tande, me i ndihmu islamit, wallahi edhe këtë do ta gjejsh ditën e kiametit para Allahut xheleshanuhu xhele xhelaluhu. Humbja e kohës është smujë e vazhdueshme vëllezër të ndershëm. Smujë e rrezikshme, për këtë duhet të kena kujdes, mos ta humbna kohën tonë. I është thënë Kerzit bin Wabrah, i kanë thonë, ulu be pak me ne. Ulu be, e kanë pa njonin tu kalu, kanë thonë, eja be ulu me ne. Ka thonë, ndalnja diellin, mos prendoj e do ulna. Ndalnja diellin, mos prendoj e do ulna. Pse o vëllezër të ndershëm, nuk kthehet ma dielli prapë si të prendoj, del dita tjetër, qatë sahat që e ke humb ti duke nejt. Duke bo muhabet bosh, ty mo nuk kthehet prap. Për këtë duhet të kesh kujdes vëllau jem, mos e humb kohën tënde. Shfrytëzoje në ibadet, kurse Ibn Aqili rahimullah është kanë që ka shfrytëzu kohën e vet kur ka ra me fjet, ai është kujtuar çka ka me shkrujt nesër. Kur ka ra me fjet, natën derisa e ka marrë gjumi, është kujtu çka të shkruje nesër. Kur u ka shtri me pushu, ka bo dhikër Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kështu që u konë mes ibadetit dhe dituris gjithmonë. Për këtë vëllau jem, shfrytëzoje kohën tënde se nuk kthehet kjo kohë prap, ose në ibadet, ose në lexim, ose me ju ndihmu njerëzve, vëllezërve tuj në dinin e Allahut xhele shanuhu xhela xhelaluhu, lusim Allahun xhele shanuhu xhela xhelaluhu, që Allahu t'i rujë të rit dhe të rejat prej këtyre krizave të këqija, të flliqura, se plot kriza e kanë kap umetin tonë dhe shoqërinë tonë, po inshallah do të mjaftojmë me këto, lusim Allahun xhele shanuhu xhela xhelaluhu.